dans un contexte où là, on est plutôt sur une déprise démographique, et, puisque nous risquons de perdre, enfin la prévision prévoit 250 élèves de moins, et je crains bien qu'à la rentrée, nous ayons à constater qu'on est plutôt sur 400-450. J'espère que non, notamment si on arrive à faire en sorte que... Demografia beheraka doa. Sartzean laureun ikaste galduko euh, ditugu seguraski, espero dut ez dela ola izanen, lortzen badugu bi urteko ikasle gehiago ukaten, RPI delako eskola bateratuetan. L'école rurale de montagne, je pense que, j'espère en tout cas que beaucoup de un nombre plus important de... On esker mendietako dira. baizik ez bi Doubler ça et ça rendra service, à mon avis, notamment aux élèves euh, issus de milieu C'est surtout le point qui devrait retenir l'attention, plutôt que la perte d'une classe euh, dès lors que les effectifs ne la rendaient plus complètement nécessaire. J'ai bien reçu sa lettre. Euh, d'ailleurs, deux mesures sont, enfin, évolue vers des mesures de fermeture révisables, ce qui nous permettra de nous adapter. Bere gutuna ukan dut, aipatzen dituen egoerak berrikusten alko dira eta egiazko ikasleko puruei egokituko gira, baionan badira garatzen aldiren egoerak eta kasu ematen dugu medioek giza galderari erantzun dezaten. Que les moyens qui resteront engagés donc euh, répondent bien à la réalité de la demande sociale. Traditionnellement, l'exercice de la carte scolaire rend les gens inquiets. Nous avons donc le devoir de nous expliquer et d'expliquer pourquoi... Eskola kartak beti ahangurak sortu ditu, alta klaseak esten badira egan nahi du ez dela ikasle aski, hori esplikatu behar da eta gaur bilkura bat dugu pauen departamentuko irakaspen kontseiluarekin neurri hauek esplikatzeko eta ez da antzi behar hori esker irakasleen formakuntza hobetuko dela. À l'appui ben, des élèves euh, pour une meilleure scolarisation en maternelle, pour une diversification des apprentissages